i poštovana braći, cijeljene sestra, islamu, selam alaikum. Evo kako je Hafiz najavio, mi ako bol da krećemo sa ovogodišnjim ciklusom predavanja u ovoj lijepoj sedmijskoj džami. I ranije smo imali e, u ove protekle, čini se tri godine, bili smo jedne godine ovdje govorili, ono je započeto bilo duše u čašćskoj džami, vezano za poslanika, ali i sa vam njegove metode, to je bio taj ciklus predavanja. Zatim je bio ciklus predavanja vezano za shabe i njihov odnos prema islamu i neka vrsta urmeta svima nama. I imali smo prošle godine, to sjećate, u prošloj sezoni, imali smo u jednom od velikana Tavina, to je bio Hasan el Basri, i pet predavanja smo govorili o njemu, njegovom životu i radu, njegovim mudrim izrekama koje je rekao za razne oblasti iz islamskog života. Ove godine sam razmišljao šta da govorimo, koji ciklus da uzmemo ili koju tematiku da obrađujemo. Pa sam onda došao na ideju da možda to bude pet zasebnih cijelina, pet zasebnih predavanja i onda ćemo govoriti o tije nekoliko dakle zasebnih cijelina koje se prije svega tiču svih nas. Jer žena nam je da kroz naše druženja spoznamo i saznamo ono što Allah traži i voli i ono što na neki način svi participiramo u životu pri svakog se, na svakog se odnosi. Jer ako govorimo o nekim subtilnim temama, o nekim posebnim temama, onda možda nekoga ne bi to zaokupiralo, ne bi ga zainteresiralo, pa ćemo mi gledati da govorimo onim temama koje su na neki način skopčane za svakog čovjeka, vezane za svaku osobu, bio muškarac ili žena, bio, dakle, bez obzira koju nacionalnosti pripadalo, boji kože i tako dalje. Zbog toga ćemo večera sa Bogom da išla Allah Ta'ala, izabrao sam jednu temu o kojoj ću govoriti, a to je iskušenje. Zašto iskušenje? Zato što svi najlazimo na iskušenje. I nema dana kada nismo u nekim iskušenjima. Iskušenje ne moraju biti samo zlo, kao što mnogi misle, ili nešto što je musibet. Iskušenje može biti i blagodat i dobro djelo. I zbog toga mi imamo stalna iskušenja imamo stotine iskušenja svaki dan i rekli bismo slobodno da je Allah gospodar svemira ovaj dunjalu, na ovaj dunjalu data rasprosto, rasprosto hiljade i milione radi iskušenja baš kao što je minirano područje na neki način poredano sa minama. Ali je zato Allah odredio i definirao dakle kako onaj te mine otkriti, kako i naći i kako na selame od njih izaći da čovjek ne strada i da ne pasuje od tog miniranog područja na koje će najlaziti. Tako je isto Allah gospodar svemira postavio iskušenje na ovome svijetu. Muslimanima je tačno dao recept kako da ih riješe, kako da na neki način dadnaju od sebe ta iskušenje, kako da ih prevladaju. Drugi koji ne čitaju Allahovu kinu, koji imaju neku drugu brigu, oni ne znaju kako to riješiti. I zato će na sudnjem danu nositi terete svega onoga što nisu znali da urade, da odrade, nisu znali recimo, da nauče, nisu položili ispit već na ovome svijetu, a mi Boga mi polažemo ispit već na ovome svijetu. Dok toga Allah htio da njegovi robovi koji njega voli, koji njega hvali, koji njega slavi, koji su njemu i tako, da na ovom svijetu već pomalo savladavaju lekcije koje će im i tako dobro doći na ovome svijetu. Zbog toga je vrlo bitno da govorimo o iskušenjima, jer je ovdje kad brojni ljudi danas, milijarde u svijetu, prolaze ta iskušenja i ne odgovaraju na pitanja na koje Allah im postavio određene zadatke, iskušenja, podlegu iskušenjima i ne odgovore na zapitanosti, na odgovore koje treba da odgovore kao što mi vjernici možemo i kao što je Allah za lešanu Kur'an i Kerimu kao što znate, u brojnim ajetima to lijepo kazao, lijepo pojasnio a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svojoj 23-godišnjoj poslančkoj misiji i životnoj praksi tačno pokazao kako čovjek od krvi i mesa koji nailazi na ta iskušenja koja su jednostavno prostrta i rasprostrta i pobacana po čitavom dunjalu i u svakom našem e, nekom životnoj fazi sve je to rasprostrto od omladine, vladića, dječaka, djevojčica pa sve do staraca i do klopu pišemo i pišemo na ovome svijetu, imat ćemo određene iskušenja i određene dileme i probleme na koje ćemo nalaziti, ali zamislite da Allah Želešanu preko ti iskušenja koja mi možemo nazvati ominiranim područjima, daje muslimanima posebna rješenja i daje posebne narode i posebne satisfakcije i posebne dakle darove za koje će ako Bog na sudnjem danu mnogi od tih iskušenja koja prevladimo na način kako Allah hoće onom metodologijom kako je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, prva generacija muslimana, zatim druge generacije muslimana, časna naša ulema kroz historiju koja je pokazala kako treba da živimo, radimo i kako treba da se odnosimo sprem tih iskušenja, oni će onda nam donijeti rezultate na sudnjemu danu, kako ćemo vidjeti iz nekih hadisa koje ćemo ovu noć, ako Bog da, citirati vezano za ovu oblast o kojoj govorimo. Kažem, ovo je vezano za sve nas, a zbog toga govorim, jer niko ne može kazati, to mene ne interesira. Svi ćemo proći, ali je vrlo bitno da znamo definirati iskušenje, da znamo zašto smo na ovome svijetu, da znamo čim smo stigli na ovaj svijet, da nas Allah uša, da želi da otkrije da li smo mi vjernici ili nismo. To je li. Prvo, da li znamo zašto živimo i čemu treba da se divimo? Da li znamo zašto smo došli na ovaj svijet? Znamo li odakle dolazimo, znamo li kuda prolazimo i znamo, znamo li gdje na kraju skončavamo. Ko to shvati i razumije, onda on počinje da pravi jedno svata vjeru, kao što je rekao poslanik Ali Islam, a mi smo to imali prilike na ovom mjestu više puta istacati, men yuri gillahu bihi hayren yufaqihu fid dini. Kome Allah želi dobro, on ga pouči vjeri, to jest on učini da on vjeru razumije a mali broj je danas ljudi koji vjeru razumije. Kada kažemo vjeru, jer vjera je sve, razumijete? Nije ono što su komunisti naučavali ovi idealisti i ovi brahmanisti i ovi materialisti i ovi ateisti. Nije. Nije to. Nego šta je? Ono što je Allah zašavno odredio, razumiju vjeru, jer vjera je sve. Vjera zadire u sve pore života. Bez obzira koliko se nas vidjelo ovim današnjim, jel tako, velikanima u svijetu i brojnim političkim liderima, vjera zadire i u politiku i ekonomiju i u sistem bilo koji na svijetu i ako nema vjere, vidjeli ste evo što dobijamo danas na svijetu, ovu jednu giljotinu ovo, ove brojne dileme i probleme, ove recesije kroz koje ne možemo biti. Možemo savladati bez jedinog Allahovog užeta koji je spustio na ovu zemlju i Allah je znao kada je spuštao ovu knjigu da čovjek neće bez nje noći putati niti ploviti ovo dunjalučkim ukukavim morem dok Allah ne pošelje svoju knjigu ne pošelje svoje miljenike i zaslanike i na kraju posljednjeg Allahog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji je tačno pokazao i Americi, i Rusiji, i Britaniji, i Bosni, i Srbiji, i Hrvatskoj, i Italiji kako treba da se radi i gradi, kako treba da se izgledi iz krize i kako treba da se radi prije se u krizu dođe i nikada se u krizu ne može ni doći ako će se ovim sistemom i ovim modusom Allahovim oštećenje. I mi isti vazduh udišemo, na isti način izdišemo, istu teritoriju koristimo, a sasvim različite rezultate ćemo povučiti i različit uspjeh na ovim svojim istitama dobiti. Evo vidite, vresu To je ona islamska, dakle, milina. To je rahmet Allahom koji je prostor na ovoj zemlji. I svima je mogućio, i nikom je zabranio, i muslimanom i nemuslimanom, ali je dao taj određeni proces i dao zakonitosti o kojima mi želimo večeras progovoriti. Dakle, Allah je stvorio čovjeka i spustio ga na ovaj svijet. Dao mu sve mogućnosti, sve moguće odlike i karakteristike koje ga mogu dignuti iz ovozemanskog jada i bijede u koju čovjek može da upadne. A povr svega toga, kada mu nekad mozak i zakaže i kada dođe vrijeme, kao što naš narod kaže i davno su bošnjaci govorili, doće vrijeme da se ni pametan čovjek neće snaći. Ja vidite, to stave mene. Pametan čovjek ne može lako da rješava brojne enigme koji su posebne u ovom svijetu i brojne zabrzlame u koji se ovaj svijet jasno upleo kao ona neka mala baja i onaj neki insert kad uđe na onu paukovu mrežu i zapetlja se i više ne može iz nje izaći. Isto je tako čovjek. Zato je Allah dao Kur'an i Kerim. Da ga u svakom momentu povede ta pravom putu. Da čak čovjek tačno preko Allahovi ajeta da uđe naši hafizi i naše imane, jer ono što nalazimo među koricama Allahove knjige i Kur'an i Kerim, da možemo tačno da definiramo šta je pravo iskušenje i kako se iskušenje ne razilazi. A zatim je poslanik Ali Salam svako to iskušenje prošao, on ga doživio, on ga preživio i on ga nama pokazao kako ga riješiti. I on prva generacija muslimana. I zato ako uzmete iskušenja, vidjeli ste da poslanik Ali Salam kaže najveće iskušenje su imali Allahovi poslanici. A onda oni nakon njih, a onda oni nakon njih. Što je jači vjernik ima veće iskušenje. Zašto? Pa zato što Allah voli vjernike. I Allah je svakome koje je vjernike omogućio da preko iskušenja može da očisti svoj život, kao što mi imamo razne mehanizme, čišće na ovome svijetu, odmeljetom, kada koji nas čisti, koliko budemo odani i predani u toj noći Allah, gospodar svemira, od hađa i staje na refatu kada se Allahu predamo i kada budemo njegovom i tatu i kada mu pokušamo se osjetiti pravim, iskrenim, jel tako, pravim vjernicima i ono da Allah zamoliti da nam oprosti sve grije koje smo imali, tada Allah oprašta kada čovjek prijeđe na islam i ostavi nevjeru, a uzmije vjeru, tada mu Allah prašta sve koje što je počinio, što god imao od vjera, Allah mu prašta. Zatim iskrena teba, pokajanje, kada neko od nas zlajže, skrene, sklizne negdje i onda se Allah mu obrati i kaže, ja radi, mene je šeitan zaveo i na grih naveo ja radim, molim te da mi oprostiš taj grijeh, više se na njega nikada neću vraćati. Jel nam oprosti grijeh kao da u njemu nije ribio. Ali vidite, iskušenja isto nas tako peru. Da Allah dao određene mehanizme, detergente, preko koji lijepo može da očistiš svoju vjeru, da izglancaš svoj iman i svoj islam i da na tebi ne ostane ništa od prljavtine, kao što je poslanik Ali Islam rekao u jednome hadisu, ako rijeka prolazi i protiče pored vaših vrata, vi se pet puta u njoj dnevno onaj kupate, da li će da vama ostati ikakve prljavtine na vašim tijelima? A sahabi kažu, neće ja Resulullah, jer tako isto kada pet puta dnevno obavljate vaš namaz i kada Allahu padnete iskreno na srdu, iza toga neće biti nijednog grijeha, jer sve ono između namaza izvršen se namazu. Namaz je naša gumica koju mi višemo grijehe, ako i naravno svjesno ne činimo i ne ustrajamo na njima, nego naša ita zavara, ali učinimo nekada nesvjesno, nekada urda i svjesno da se brže bolje onaj privedemo sami sebi, vratimo se sami sebi i zatražimo da Allah želešanu da nam to oprosti, Allah će oprosti, a našim namazom će se to lijepo da ih izbriše. Vidite kako je Allah gospodar svemira dao ljudima i svi, sve poziva u vjeru, sve poziva ila dar selam u kuću spasa, sve poziva u džendet. E što ko se hoće da odazove, to je njegov, mi smo kadar, niko nas nije natjerao na ovaj svijet da dođemo. Mi smo došli, onaj ne svojom voljom. Ko nam je baba, mi nismo izobirali. Ko nam je mama, to nismo izobirali. Gdje ćemo živjeti? U Metki Medini, gdje su ljudi fini, ili u Bonolom Donu. Niko nas nije pitao, ili ovdje u Zenici ili nekom drugom mjestu. Niko nas to nije pitao. Mi smo rođeni bez naših pitanja. Mi smo se pojavili na ovom brdovitom Balkanu bez našeg izbora. Ali zato možemo da izaberemo vjeru ili nevjeru. Zato možemo da definiramo iskušenje na ovom svijetu i da ih prevadiđemo na način kako Allah traži i da se onda sutra svrtamo onu najljepšu reprezentaciju koja će ući u džennet il Firdeusa, u najljepše dijelove dženneta, one džennetske perivoje u kojoj će dominirati Allahove ljepote i dobrote, ono što oko nije. Ako ih imao iskušenje u 20. stoljeću, početno 21. stoljeća, pa to su onda namubije nadu i snagu i da onda ne gledaš na ove dunjavučare toliko, ali gledaš mizijeno da vidiš da on sutra džehennemsko, onaj džehennemsko na neki način granje i trnje koje će biti bacano zajedno sa kamenjem ljudi i kamenje će biti materijal za gorivo kako Allah Želešanu navodi u Kurani Kerimu zato Allah kaže čuvajte sebe i svoje porodce od vatre čiji će materijal za gorivo biti ljudi i kamenje i kad vidim čovjeka koji je sutra da ti kavrem onaj materijal za, za gorivo niko tamo za vatru, ti njega smatraš nekim velikim. I na nikad u očima nije niko od ličnosti svjetski nešto. Ja to smatram mizijevi, smatram običnim onim trvenjem i granjem i to su hobinom za potpalu džehemnjem. I uopće i ne vrednije li ti cijenje. Cijenim samo ovoga ko vjeruje u Allaha, pa se spušta na njemu na srdu. Prije se spusti na srdu Allahu, e on je veliki, ona se spusti više na srdu dulje, ostane sve bolje. Što više kranja sve bolje, što više posti sve bolje. Što manje govori sve bolje. Čimo puno priča, nema od njega ništa pogledaj. Samo otvorim je haber kutije, tamo oni naše televizore pogledajte. Samo maljezgaju, pričaju. Ma nema šta li govore, čemu govore? Veliko poziva Allahu, pitan je Allah, vrnite tamo malo federalnu, državnu, ovu, onu, njemačku, britansku, pa vidite, sve se opet slodi samo na ono malo, onaj dunjavu, kaj je ono malo dana i dio dana ono što je vječno, što je najbolje, što je vrijedno, što je dragocijeno, što ne prolazi, što je vlata vrijedno, ko govori o tome? Hafiz i Manu Džamija govore samo vjernici, ostali bogami su krenuli putem džemljama. I ono mi biti od tih koji će za njima hrliti. Zato mi kad shvatimo, razumijemo šta je stvarno iskušenje, da je ovaj život, samo jedno iskušenje veliko, I da nije ništa drugo, nije nas Allah postavio ovdje ni da se patimo, ni da ratujemo, ni da se znojimo, ni da lažemo, ni da pečemo, nego nas je prosuo na ovaj svijet, nas, da nas dočeka da vidi hoćemo li mi to stvarno biti vijednici, kao što Allah kaže, a ne može biti vijednik samo jednikom, kao što nas kažu, bitno je, kada je zlo drugome ne misliti, ništa, bitno je to samo, jo, gona, de, kada je bitno da drugo zlo ne misliti bitno je srce. Pa mora srce da isijava nečim. Ako ima u srcu nešto lijepo, ono mora nešto da pokaže lijepo. Ako imaš ljubav prema svojoj hanumi, pa moraš pokazat nekad. Nije svaki dan je šamar, je, je tu ljubav. Pa kažeš, bitno je srce prema tebi, ono osjeća, a onda šamar joj zeknije. Možda opravno. A pa ne ide, ako ima ljubav u srcu, onda je ljubav i srca mora da se pokaže. A to je da pokažeš jedan lijep, fin, human odnos, jedan, jednu pravu ljubav koju ćeš pogledati prema nju, ona prema tebi. I onda moraš govoriti da ima ljubav u srcu, a govoriti ovdje ima, ovdje isma, bitno je srce, a nema ni namaza, nema ni posta, nema ni hađa, nema ni morala. Pa gdje je ta, to srce? Jer i ima srce, vidjeli ste još veće, puno ređe nego ljudsku. Vidite da zapalite vola koliko srce ima. Što reći i vola veće srce. Ali gdje je u njemu iman, gdje je u njemu taj osjećaj? Gdje je? Tako je čovjek. Dakle, što god je u nama mora se pokazati. I zato pogledajte šta kaže Allah Zulšanu Kurani Kerimu u suri Al-Ankebut od nas početka. Al-Flamim e hasiben nasu e jutreku en jakulu amenna wa hum la yuftenu. Zamisli ljudi da će biti ostavljen na miru ako kažu amena, mi vjerujemo, a ne budu stavljeni iskušenje. Dakle, svi će biti stavljeni iskušenje, da znate dobro. Lako je govoriti ja vjerujem, ali vidimo kad su iskušenje, hoćeš li vjerovati. Lako je govoriti, eh, u mene da nešto bilo, ja bi ovako se ponašao. Vidjet ćemo i tebe, kad tebi budi. Jer svako će neći iskušenje, koja moć će podnijeti ako bude pravi vjernik, ako uzme retrostor koji mu Allah odredio, pa sa njim posvijeti sve te tunele na koje iskušenja najlazi, pa tačno nađe obrise i trte onoga što iskušenje znači, a ima oni koji to ne upotrebe, pa onda padne tih iskušenja kao što mnogi drugi rade. I zato poslanik Ali Salam kaže u jednom redostorom hadijskom odnosi imam imam termizi hadijs osjene kao Hasan, dakle, prijemšljiv, hadijs koji se može koristiti za dokazivanje brojnih stvari u islamu, poslanik ali na ime kaže Vama je za bil mu'mini vol mu'mineti fi nefsihi, vol ledihi, vol malihi hatta يَلْقَى اللَّهَ ta'ala vama عَلَيْهِ hatijetun Kaže, Allah će sa belajima, ovdje je spomenut belaj, belaj iskušenje, radim nedaćama, iskušavati vjernika i vjernicu, vjernika i vjernicu, mu'mina i mu'minku, u njihovom imenku, njihovom životu i njihovom djetetu i porodu njihovoj djece. Sve to okledok nesretnu Allaha, a ne budu imali ni jednog jedinog grijeha. Vidite. Dakle, Allah toliko voli svoje robove, koji njega voli, da očisti ga od grija već na ovom svijetu. Vidite. I to je na prolaznom svijetu. I onda nema čišćenja u džehennemu, braću moja draga. Najgore je kad ti budeš u džehennemu, džehennem je veoma plah. To nije kad će shvati, aha, aha, aha, što onaj govori jedan. Razumijete? I onda šta misliš kad budeš za 5, 10, 20, 30, 80 grijeha sutra ispaštao koliko će trebati čišćenje u džehennemu, u džehennemskoj vatri, a onaj svijet je vječan. Vječan, nema kraja. I onda za 5, 10, 20 grijeha možda treba 1000 godina biti u džehennemu njegove vatri. Allah želi vjernike da očisti već na ovome svijetu. Da je očisti već na ovom svijetu. I da on sa svojim imetkom, koga će nekad izgubiti, zato što je bio pošten, zato što je bio principijan, zato što je bio pravedan, zato što će biti hrpa lopova koji će navaliti na njegov imetak, pa ga prevariti, zato što će biti oni koji ćete uzeti za viranta, pa ćete prevariti, ćeš ti plaćati ono što je on uzeo i potrošio, a ne on, nego ti, kao pošten čovjek koji su vjerovo, kao komši, kao bratu muslimanu, kao čovjek koji dolazi u džami, vidjeli koji su džami dolazili, milijone uzeli od ljudi, preno pa ih sada ovaj, posudu se ganje. Milijoni su uzeti od ove sirotinje koja je bila naivna, ko mi muslimani, vjeruješ svom bratu, jer došli u džami s tobom, ja mu nešto vjerovat, i potpišeš i onda sad ti vraćaš, a ono, uživa u tome. Jedno vidjeli ste danas kada u Bosni ima oko 200.000 žiranata koji plaćaju tuđe dugove. 200.000 žiranata imamo koji plaćaju tuđe dugove. E to je ono što ćemo drugo priskušenja ove vrste i bilo koje druge vrste kada ćemo materijalno izgubiti zbog toga što smo nekome možda vjerovali, što nekada bili naivni, što smo možda na neki način htjeli da pomognemo, vidite, Allah će dati iskušenje, ti htio, ne htio, to će iskušenje tebi nekada naići. Ali Allah želi da te fino očisti, da ti ono malo platnije, više žrtve što imaš u ovom svijetu, bilo da ti djete umre, bilo da ti pogine, bilo da tvoj babo strada, bilo da nekoj izgubi nogu ili ruku, da ti budeš srpljiv i da kareš jarabi, ovo je od tebe, ja nisam to mogao spriječiti, neki to izliječiti. Ti si to dao i to je od tebe. I kad tako nastupiš, onda Allah Đalešanu providi tebi daleko više stvari. Prvo, što ti da smirnost u srce, kad tako nastupiš, A drugo šta biva, onda Allah zrašanu ti te grijehe koje su počinio do tada briše sa tim iskušenjem ukoliko ga prevladaš i savladaš i ne patiš na tom ispitu koga je Allah zrašanu tebi raspasno i dao. Zato je poslanik Ali Salam u Buhari, kaže na jednom mjestu Buhari, naime prenosi hadis od Ebu Urejde, u kome se kaže Men ju vidilla ubiji hajran yusif minhu Kome Allah želi dobro, vidite. Kome Allah želi dobro, onda učini da, da ne iđe na iskušenje. Dakle, i zato, zato nemojte ono smatrati kao što neki smatraju, što baš muslimanima se ovo dešava? Pa eto, zato što Allah hoće da nas očisti. Zato što Allah hoće nas da vidi u džennetu. Ma neće rafide. Allah hoće muslimane da vidi u džennetu. Jer će Allah biti u džennetu, jer nate braće. I svaki nas će pogledati našeg Allaha njegovo obale biće. I svaki put kada vidimo deset puta ćemo se više prljepšati. Kad god kada čovjek ode i svoje porodce vidi Allah, svaki put deset puta će biti ljepši kako se navodi u nekim predanjima, navodi Ibni Kajnje u jednom svom, jednom svom dijelu. Svaki put deset puta ljepši jer ćemo se ozariti, razblažiti. Možete misliti kad vidite Allah, gospodara svemira, pa kad sretnete pegambera alaih selama, pa sretnete Jusuf alaih selama, pa njegovu ljepotu, pa Jakub alaih salama, njegov dobrot, pa Musa alaih salama, njegov korpulenciju, pa Ibrahim alaih salama, njegov srpljivu, pa Juba alaih salama, i njegova iskušenja i sve pravlado, i opet nije strano došlo u žene, koja je tu milina, pa naše šehide, pa dobre ljude, pa rani u levu, pa naše dede i nade, pa naše vrtene, kad sretnije šta vam možeš misliti, koja će to sijela biti, koji će to teferi biti. U džendetu nema ovdje koncerta gdje ćeš ljepše uživati nego u džennetu, braćo moja, šta je vama? A mi svi povim na koncerte ovi, ovi manijaka. A ona nas pozve da uzimo tamo na koncert, Allah, ona, gdje je svoma najljepša raja, najfinija raja, gdje god ti pogledaš, zdiviš se, gdje god pogledaš, uživaš. I sve je ljepše, sve je bolje. Nikad nema tamo, čak nema ni bolesti, nema smrti više, nema umiranja, nema svađanja. Kaže Allah, tamo će biti onaj selamen selamos, tamo će biti govor, samo selam, samo mir. Nema tamo ni rata, nema terorizma u trenetu. Nema oružja. Se moraju ostaviti ovi apače ovdje na ovom svijetu. Tamo nema ni puške, ni pištolje, ni ratnog aviona, ali imaš sve. Sve imaš, vidiš kako Allah daje. I bez kamiona, i bez aviona, i bez rtjećih sahana i tanjira, sve imaš sahana. I čak ne treba ti dovoziti neko avionu, kamionu, što želiš. Kaže se u predajama, samo zamisli sve se spušta. Samo zamisli, banane dolaze banane. Moj Allah, ja radim. Zamisli samo ono, grožje, odmah dolazi i kad je sezona za njegovo sadrijevanje. Sve ima kod Allaha, vidite. E to mi Allaha volim. To mi Allaha žudimo za takvim Allahom, za takvim Bogom. A ne za ovim dunjavskim brunastima za kojim ovima lete, koji su lažni bogovi, ovi deđali, koji su čoravi jedno oko, vidite. Odvode ljude, čoro uvijek i znate da je, da je nekad hrti moro, svaki čoro, on sleti, ne mreš doma, čora, ne vidi. Tako je država, vidite, proglašen definiran u hadisma poslanika Ali Islaman. I zato poslanika Ali Islaman kaže, kome Allah želi dobro, on ga na neki način obaspe nekim usibetima, nekim iskušenjima. E da očisti na ovome svijetu. Pogledajte opet ove, smo neki hadise u kome poslanika Ali Islaman kaže, kod Buhari i muslima ima jedan hadis u kome se kaže, kaže, maju sibu muslime min nesabin, vola vasabin, ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها حتاياه vidite ovaj hadis mi ističemo ono prijateljom smo ga možda inspirali kaže Allah neće jednom muslimanu pa ste dobro ovdje poslanika vezima kad definira u njega sve precizno Ne mogu zato oni govoriti, mogu i obinjoni i nemamo mi, kaže, prava na istinu imaju drugi pravo. Kogod kaže, laže. To poručujemo s ovog časnog mjesta, sa ovih mjesta sa kojima je govorio poslanik Alisa. Poslanik ne kaže svaki čovjek, nego kaže, maju sibu muslime, muslim, ako je musliman, koji vjeruje u jednog jedinog Allaha, i u sudnji dana i sve ono što govori u islamskim ilanskim šefima, to je muslima. Isključivo je slavni Boga rekao muslimana. Nema nijedno muslimana koji ima ne bilo kakav teret u životu, bilo kakav vrsabu je bolest, bilo kakvu bolest, znači, bilo kakvu bolest. Priznaćite, od nas ne ide rekladno, ne govorimo ovi stariji ljudi, Vidjeli ste koliko ti treba lijekova svaki dan. Koji to nema neku polije danas? Ko nema neku neurozu, neku psihozu? I ako nema fizičku, ima tu psihičku bolest. Nakon ovih svih stratanja koja smo imali u našoj domovini. Dakle, nema nijednog muslimana koji ima bilo kakvu tegobu, bilo kakav teret, bilo kakvu bolest, bilo kakav izdijet, bilo kakvu brigu, bilo kakvu tugu. Pa čak, kaže i da ga samo trnu vode, a da mu Allah zbog toga neće oprostiti grize koje je imao. Znači, ugod trna za vjernika je dobitak. Da te trnu voda, nisi ti kriv, nisi što na trnu. Ali nešto si putem u džaviju, da pa se trni malo te obode. I bude ti malo ono krivo i teško, zaboli te malo. I taj trn kad te obode, a babi rode, ti imaš zato onaj, vidiš, pojene od Allaha i ni trn te neće ubosati, Allah neće nešto zgrijeo odbasti i oprostiti. Dakle, nema tuge, nema brige, u nas ovih oče zbriješ, sad se zbriješ čim zbriješ se, to je dobra stvar da se zbriješ za pitanje muslimana, za našu Palestinu, za bilo što drugo, imaš pravo da se zbriješ, lijepo da se zbriješ za svoju braću, ali neće ti to biti ne naplati Allah, Allah. Nema se brinuti na tvoj džaba, Allah plaća, to ovako si vijedi. Ako nisi vjernik, nisi otvorio žiru račun, na njegovoj banci nema ništa ne dolazi. Ti samo bacaš onako što god radiš, džaba se ti brinu, imaš ljudi, vidjeli ste koja će da obije banku, koji nije vjernik, on obije se tamo, samo sjedi, ona je od njih planova kako da obije banku, ono neće drbiti ništa. On je ako obije, pa ga sutra nađu, privati u zatvor, provedu, nema ni nagrade, nema na ovom svijetu, nema ništa. A Boga mi ti, ako imaš brigu za svoju djecu, da ne mogu sutra u nemoral, u drugu, pa po, pokušavaš da ih griješiš, da je od toga odagnar, da je od toga udariš, ti ćeš imati nagradu od Allaha Đelešanu i zato Allah Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda alaih sallama kaže dakle, nijedna teret, nijedna tegoba, nijedan problem, nijedna briga, nijedna tuga, nijedno razočarjenje na ovom svijetu neće čovjek učiniti, pa čak da ga trnu vode, a da mu Allah za šalu to sutra ne upiše, dakle, u opraštanju odbija i svaka ta nevolja, tegoba, neuroza, psihoza, sve što imamo zbog ovih naših komšija, zbog oni koji želi da šire svoju, svoju domu, sve to kad budeš na neki način ugrožen, budeš nerazpoložen, budeš na neki način zanišljen, budeš tužan, imat ćeš nagrodu Allah, zašano to je da će se grijesi nadano polako prašati. Vidite kako Allah želi nama dobro. Zatim pogledajte kako kaže poslanik Ali Sala opet u jednom hadisu. Iza erada Allahu bi abdihi u hajre, ađele lehu l'ukubete fi dunija, Kaže kada Allah želi svome robu dobro, on ubrza kaznu njemu na ovome svijetu. Kako na ovome svijetu? I onda nemaš kazne na ovom, ako je na ovom odradiš. وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة A kada Allah želi čovjeku zlo, on tu taj kubet tu kaznu ostavi za onaj svijet čineći grije on mu ne obraša jer ga ne kažnja ne postavlja mu ove vrste onaj mina na ovom svijetu i on dođe na onaj svijet i sve ga tamo čeka to je li grija planine grija čekaju ga tamo zato braću moja draga budite ponosni bez obzira da li imao posao ili ne imao to iskušenje koje ti je dato na ovom svijetu. Bez obzira da li nekoga izgubio ili ne izgubio, podigni glavu. Ako nisi izgubio, znači Allah te na ovom svijetu nije iskušao s tim i zahvali mu, jer će zahvala imati pojene kao što je naš sabor nakon ovih naših, recimo, nekih musibita koji imamo. Zato poslanik Ali Islam dama je hadis da ga onaj, evo samo još ponovimo jedan put, te moram citirati na arabskom jeziku, kada poslanik Ali Islam kaže one blago i vjernicima. Fasciniram se, kaže, kada vidim vjernike. Ađebe mi Andrej Lugmini, kaže, fascinantno je, fantastično je kod vjernika, možemo tako prevesti, da kaže poslanika, ali smo se divi vjerniku kome Allah svaki njegov potez učinio hajva. To man ne radi gdje, braćo, hajva. Co god uradiš za vjernika, hajva. Samo budi mujo, eto, mujo budi. To vjernik budi. To vjernik, gore šahada, i budi u, u hercu muslimani i skali sve ono iz sebe kao vijeni. Pokaži dobrotu, ljepotu, finoću, simpatiju, pokaži sve ono što je najljepše. Eto, ništa od tebe više se ne traži. Što god se zrebe si kao poslanik ili islam, ako te kao svakako, njegovo dijelo je dobro za njega. Ako ga streti kako e, lošo neki usibe, on Allahu se onaj ne jadi, nego kaže jadi, ti si to odredio. Pa ga Allah nagradi. Ima nagradu zato što je podnio taj, taj teren. Kaže, ako ga Allah obaspe sa lijepim stvarima i blagodatima, ona Allahu zahvali i opet mu bude dobro. Vidite, nemaš nikak izgubi. Nikak vas vijeni. Zahvali imaš nagradu. Osabu imaš nagradu. I to su nam pokadrali prvi generacija muslimana na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Kadra su ranije vjerovjesnici, vidjeli ste Kur'an i Kerim, zašto govori vjerovjesnicima? Ne samo da je onako spomenu, jer su nekada u istoriji bili, nego da nam to bude put i pravac u našem životu, da vidimo kako je Ejnu Balehi Salam takve bolesti imao, ali kako je Allah spominjao, pa kada su mu crvili gotovo sve izjeli, kada je sa onom bolesti bio totalno spomljen, ali je njegov jezik i da je izgovarao Allahovo ime i veličao Allaha. Nije kao mnogi što kažu, kud meni ovo Allah dati, naproti, nego on smatra da je Allah sa onim htio nešto da učini. I jedan je čovjek govorio, kako navodi tamo u nekim dijelima, kaže kakve vrijednosti ima čovjek u bolesti, kad ima bolest, koliko mu Allah čisti grije, tako da ostane bez grija, to sam, kad savlada jednu bolest. Ovaj čovjek jedan rekao, ja znajući koliko je vrijednost u bolesti, da čovjek bolest da bude, a da se trpi i da čeka da mu Allah da odravljenje i da moli Allah Jeršanu da, da ga učini sabirom i strpe mu u toj bolesti. Kaže, ja koliko znam koliko je vrijedno biti bolestan, koliko Allah čisti grije kada je čovjek bolestan, kaže, ja bi volio da me Allah učini bolestnim čitavu životu, sve do smrti. Nikad ne bude zdrav. Toliko Allah čisti. Zato se na jednom mjestu kaže, bilo koji bela u životu, pa čak i bolest nekog čovjeka, kao je poslanik ali sam u jednom predanju, sa njega čisti i grije kao što lišje otpada ono kada sazrije sa, sa stavom. Tako otpadaju grijesi od čovjeka koji, koji kada dobije nešto, ima neki usipet kada je Arabi ovo stidao. Inna lillahi wa inna ilihi rađi on. Jer Allah ti je dao i on ima pravo da uzme. Jer blagodat ne dolazi od ljudi. Nama od ljudi dolaze samo probleme, vi to znate. Samo probleme dolaze od ljudi. Šta dobio ti od ljudi da raspitane vas? Samo probleme dobijaš. Čim na stomaku stiša stvari. A od Allaha dobijamo blagodati. Sve što je blagodati od Allaha. Vidite. I ima Malik u svom momentu navodi u svojoj poznatoj hadijskom dijelu, hadijskom zbirci, navodi jedno predanje u kome se kaže kada je jedna muslimana žena umrla i on je volio ženu naravno i kada je umrla on je bio strašno pobođen. I onda kad u kabur sišao, vidilo se na njemu da je on totalno slomljen, da je polonjen, da, da jedva izdržava to iskušenje. A onda na njegov jedan brat koji je bio kod njega, siđe do njega i onda mu kaže Ah, hvala, kaže, sad ću ti ispričat jedan detalj koji se desio u Benu Israilu. Kaže, u Benu Israilu je bio jedan plavi, jedan šarijanski pravi, dakle čovjek koji dobro poznavao vjeru, bio ali, dakle učenjan. I ljudi su dolazili tražiti od njega neke mesele, pitanja, fetve, da im on odgovori da im lakša u životu. I on je njima odgovarao. Ali imao ženu, tako lijepu i plemenitu firu koju on strašno volio. Kada je ona umrla, on se je sam polomio. On više nikog nije mogao da primi u kuću. On nije izlazio ništa će danima. On toliko se zatvorio, toliko je izgubio volju na neki način za životom. Ne, totalno ono što mi bošnjaci kažemo grobo totalno pao i nikom ne želi da primi, dolaze prijatelj, nikom ne prima. Jedna žena čuje, zato je vidi da on velikoj onaj psihozi i dođe fino i njemu kuca na vrat. On kaže, ko je ona, kaže, tako kaže, nemoj molim te, ja nikom ne prima. Kaže, slušaj, veliki učenjači, ja nisam došao da me primiš, da te ja unesu uvjeđujem. Ja samo želim da te pitam jedno pitanje koje mi stvarno treba u životu, na koje ne mogu da dam ja sam odgovor. Naravno, on se sažali i primi, hajde, da joj govori nešto što nju interesira. I ona dođe i kaže njemu, kaže, naš veliki Alene, ja sam imala jednu ogrlicu koju mi je pozajmila jedna djevojka. I dugo je ta ogrlica bila kod mene. I sad i ona došla i traži mi tu ogrlicu, ta djevojka. Ja sam ja dužna povjeriti da je vrati takvu ogrlicu, nije na ogrlicu. Kože, jesi, Svesto, kako da nije? Kako da nije? Vrati obrot, to nije na obrot, nije tvoja. Ali kada je ta obrotca kod mene puno bila, pa kaže, nije na veđe što je bilo, vidiš, ako se toliko iskoristila, za treće treba da ima vratiš. E, kaže, tako je naš uvaženi šejn. I tebi je ona dao ženu, tu ogrlicu tvoju. Pa si ti to koristio, ono je podobno. Pa sad je Allah uzio, jesu ti dužno da vrati Njega šetan da stalo nagovara i kaže, vidiš ti bez nje nisi više niko i ništa. Ma nema, ti, ti si helaš, ti ćeš umrijet. Eto šta ti izgubi, eto šta ti dobi. Razumijete? A ovako kad je neko, vidite, vrati onaj čovjek je tek počeo ponovo ljude da prima i ponovo fete da daje i da ponovo djeluju narodu za vidjeti čovjek što je shvatio stvarno da je to samo iskušenje koje mu Allah dao. I može da bude dobro, može da bude loše. Nekad bude predobro, onda jednog dana ti Allah uzme. E sada, koliko koristio to, tako i mi pogledajte koliko smo zdravi, koliko dana provedemo zdravi, koliko možemo da idemo, da, da dišimo, da pišemo, da hodamo, da gledamo, da trčimo, da sjedamo. Zamislite samo kad njih sad razmišljali kad ćemo kojom nogom onaj, tamo vodati po čaši i koliko ćemo dignuti od, od zemlje, centimetar, dva, pet, deset, pa mi se zvunim im samo trlo jedno drugo, koliko bi zamišljali da treba imati pet centi, deset centi, lijevu dol, desnu, kako sad krenuti, koliko korak napred, da ne bilo 25, nego 30 cm. Vi se zbunili, svi ovdje na ovdje, ali piš Allah dao, tu glavno ti hodaš, ništa, hodaš, razgovaraš, jedino samo se nešto smiješ ispričati, jedino se smije, ne trebaš uzeti ruke, pa, pa, pa, zbaljiva, tu smo malo gor, malo dol, gor, pa, samo se ne smiješ i odmah ti je, sama usna ide, razumijete, vidjeli ste oko samo, ona ide, ako je nešto lijepo, malo više se otvori, ako je tamo vidite kako se odmah sklapaju oči. Nema, tako Allah dao. To su blagodati koje mi ne možemo platiti kad ne znam čime plaćati. I zato je vrlo dobro, vidite, da mi znamo šta je stvarno iskušenje, jer to nam Allah dao na, na korist namome svijetu, ali da je to prolaz, da to brzo prolazi. Kao onaj primjer, sjećajte Ebu Talha, jer drugi znate koji je hadis razostojan iz onaj Zuhari, muslima i drugi veliki hadijski zbirki, kada je on ona, ovaj, imao bolestno sinčića, malo djete koje je bilo bolestno, i ono što negdje na posao vratio se djete je preselio na hiret. Ali njegova žena, vidite, nije mu htjela odmah kazati. Nije mu htjela odmah kazati da ga ona je razočara, se naspava, da neće sutra biti, da naspava ići na posao, i onda on došao i kaže, ono djete, je li bolje išta malo, bio je bolestan, dobro bolestan. Kaže ona, kad, kad hede nefsu, znači smirila se njegova duša. A to je su djete preselo, smirla se njegova duša, odšao vama na istinu rekla, a nije mu rekla da je djete umrlo. I ona je firma ga primila, večer napravila, razgovarala s njim, bila lijepa prema njemu, iako je djete im umrlo, peste. Ali ona je znala da je ono od Allaha došlo. I da je Allah da pozvao se, pogledajte tog imana, tog brda imana i planine imana koju ova žena od Ebu Talihe imala, razumijete? I ona onda je čak i spavala svojim mužem tu noć. Spavala s njim. I ujutru kad su lijepo upali, završili, sabah hlanjali, ona njemu kaže, Ebu Talha, tvoj moj sin je preselio na hiret, njega je Allah uzeo. I on kada je to čuo, naravno, zaplakao i odje poslanika Lisama. I kaže mu, poslanika Lisama kaže, neka vam Allah zamijeni bolji. I evo, ovi ensari, jedan ensarija prenosi da je nakon njega dobio devetar djece. I svako je, kada je učilo izvanredno u Kur'anu, to navodi imam Buhari i Muslim, svako njegovo djete, vidite kada Allah da zamjena, uzme nešto od uvijek, nikada Allah neće uzeti da ti bolje neće vratiti. Ali vjeruj da je Allah uzeo zbog nečeg, nekog radova, da Allah to učinio da te oplemeni, da ti nešto bolje dani. Da to Allah učinio da ti sutra oprosti grijeh. Da to Allah učinio da sutra džene punovi. Da to A najbolje je što mi nemamo to pravo razmijevanje. I zato kad pogledate kod nas Srebrenicu, pogledate sva ova stratišta, mi izbilja, ako ne bi imali vjeru u Allah, ako ne bi imali vjeru u to praštanje griha, ne bi imali vjeru u džernet, ako ne imali vjeru u pravdu, koja će biti ne u Havu, nego tamo, na ovome svijetu, pa stvarno mi trebali sjetamo i svoje odjeće i da čupamo svoju kosu i bradu, da sve razbacamo, da se očerupamo svi. Ako ne vjerujemo da Allah vidjet će sve će to biti hajr. Ovo je najava hajra. Što više iskušenja, više dilema, više problema, sve je to hajr za muslimare. Ali ko zna da shvati i razumije da je Allah zršanu svoju, kako bi rekao onaj halkullah, svoju zakonitost koju spravodi u kosmosu, u prirodi postavio i ne može drugačije biti nego kako je Allah odredio. Naše je samo da radimo koliko možemo i da se pobignemo Allahove odredi, a to će Allah sve iznijeti na pravi način, vidjet ćete na sudnjem danu kako ćemo uživati u tim ljepotama koje će Allah nama dati. Zato, braćo moja, glavu gore. Žao mi je kada vidim vjernike kako su glave u borbu. Onaj nema posla, onaj nema ono, onoga, onaj nema zašto kupiti ono, pa to Allah hoće da ti ono iskuša. Pa poslanik, ali se nam je ovo, bilo je onaj, kako drži Allah, nego svi mi. To je njegov najbolji rok. Pa je gladan hodao, pa dva kamera, ja ne vidim niko da je dva kamena stavio na stomak od zla i toliko se stomak ulupo da se bio prilijepio ovamo za, za kišu, krodi, za, za, ove, za ova rebra. Nema šta, pravno sve, pa je dva kamena stavljao na svoje. Ebu Bekr jedan, a on dva kamena, znači duplo glatiji nego sam Ebu Bekr. Ebu Horeire je prolazio na Ebu Asabu, pada u nesvijest. Smatilo da ima padelicu, kad je ono ovaj je malo svrnuo ili padelicu ima. A onda rekao, nije to od vlade, ali nema šta da jede. Ebu Hureyre, jedan od najčastnija sahaba, Ebu Hureyre koji najviše hadisa prenio na Islama, 5374 hadisa ne prenio poslanika na Islama, mi to danas koristimo, samo jednu da knjigu stavimo, to je ogromna knjiga i čita gotov šarijat, je on tračno prenio od poslanika na Islama, jedan takav ona, jedan takav biser pred muslimanima, on je od vladi pada u nesvijest, pa se bojao da ga neće to vladiti ludim, a kad je bio sam vladan, i Allah mi se od nemoći i vladi pada u nesvijest u džaminu. E to sa iskušenja, ali toga te generacije i dan danas ispominjeno. I oni će biti u džemljetu oko Boga. A ovi, vidite, sa ovim velikim trgusima i svi oni sa debelim vratovima, pitanje hoće li biti, pogotovo ako nije, ako nije to bilo na halal način stečeno, ako je bilo ukradeno, ako nije bilo vjeri u Allah, ako nije razumio ove poruke koje nudi Allah, njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam.